pastaigā ar pudeli vienmēr beidzas lētā, albomas paslīd nositas, slūks forši ir ceļmā, bet nestrādā. Viss tusē vecrīgā, kamēr nauda kabatā. Pretī logā divi jājas, vecinē nav skūtas kājas, TV rāda svītras, melnas, baltas, soma drīz būs atpakaļ no maltas, mutē izkūst končus saldas.